بوك تو هكسب سون شرساد دوا การตั้งคำถามหนึ่ง Kladení otázek jedna เรียน Učit se นักเรียนเรียนมากไหม Učí se žáci hodně? ไม่ พวกเขาเรียนน้อย Ne, učí se málo. ถามปตาเ s คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Ptáte se často učitele? ไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อย Ne, neptám se ho často. ตอบกลับ odpovídat ช่วยตอบกลับด้วยครับ odpovězte prosím ผมตอบกลับ odpovídám ทำงาน pracovat เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม pracuje právě ใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ Ano, právě pracuje. Má. Přijít. คุณจะ má m a ม Přijdete? ครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Ano, přijdeme hned. อยู่ Bydlet. คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Bydlíte v Berlíně? ครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน Ano, bydlím v Berlíně.